Si pasa el tiempo y estoy pensando en que lo que tuvimos fue más que bonito. Vamos a ver si repito. Ya tú sabes, soy tu favorito. Que a veces te necesito y de qué vas con ese guille. te quiere que te que te va a gustar, que te va a encantar. Dime mami, caile pa' acá. Wow, oh, si sabes lo que pasa, desde mucho antes de preguntar. Ese que te conquistó, el que te partió de cuando no estaba acá. Para que le subí, tú le das con buscar. Pero mami, ya yo sé de si no está arriba mío, mami, pues te espero Bebé, yo soy tu antes, sabes, pues me mero Quiero verte brincando frente al mundo entero Como esa vez, ay, desespero Me trata de tercero yo soy el primero Que la perra está abajo frente al mundo entero Bebé, te estoy viendo, tú sigues rompiendo Con ese guille bonita pa' que tanto guille. Si cuando me la chupa yo hago que te desmaquille. Se te corre todo el ritmo que parece Sacha Grey. Yo te trato con respeto y ya tú sabes amor de rey. Nos vamos pa' París, una foto en el Louvre. Después prendimos vino arriba de la Torre Eiffel. dejes a cualquiera que la que y me cure. Y si alguien te molesta lo hago desaparecer. Mami, dime de qué vas. Si fui de los primeros en meterte por detrás. Uy, ahora no estás a la loca. Si fui chambre